É o DJ Boy Essa visão Ela sabe bem como faz pra provocar Ela mirou bem qual motoca vai montar tá. É do maloqueiro que tá na moto que ela gosta É do maloqueiro que mete macho e toca, toca Ela sabe bem como faz pra provocar. Ela mirou bem, qual motoca vai montar. É do maloqueiro que tá na moto que ela gosta. É do maloqueiro que mete macho e toca, toca. E de juju na face, nós vai trajadão no naipe. No jeito zona leste que a bandida sabe. O corpo dela brincadão tem várias tatuagens. E até aonde eu sei eu não tenho passagem. Se envolve se envolvendo um pique Bonnie Clyde. O Adam e o vagabundo, cê que sabe. Come um vagabundo, cê que sabe. Fiz um zoom, zoom. Fui parar num baile lá na ah. Zona Sul. Quintalzinho de casa, ela joga o bumbum. Eu tô de R1 e três pra um. Ela quer dar um trago, tá sem ah. medo algum. Dentro do barraco foi papum, papum, foi papum, papum. finalzinho de casa ela joga o bumbum. Tô de R1 e três pra Ela quer dar um trago e tá sem medo algum. Dentro do barraco foi papum, papum. Eu te apresento a Zona Norte, só tem braço forte. Nós de meiotão, os bico vai pousar. A sentada dela é forte, só aguenta quem pode. Brota na minha reta que nós vai passar. Eu te apresento a Zona Norte, só tem braço forte. Só de palibrite os bico vai pousar. A sentada dela é forte, só aguenta quem pode. Brota na minha reta que nós vai passar. O DJ boy vai passar. Ela sabe bem como faz pra provocar. Ela mira bem como toca vai rodar. É do maloqueiro que tá na moto que ela gosta. É do maloqueiro que mete macho e toca toca. Ela sabe bem como faz pra provocar. Ela mira bem como toca vai andar. É do maloqueiro que tá na moto que ela gosta. É do maloqueiro que mete mais e toca, toca, toca. Pilota, pilota. Ah. DJ Boy. Uh. Uh. Essa visão. Joga.